É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. Vem pro trecho, mozão. Vem pro trecho, mozão. O resumão é pouca ideia, é beco e calcinha no chão. As mina que são do trecho sabe que esse é o ritmo, vai. É pau no xerecão pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão. As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão. As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão. Vai, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau no xerecão. Vai, é pau no xerecão, é pau no xerecão. Vai, é pau no xerecão, é pau no xerecão. Vai. pouca ideia, é beco e calcinha no chão. As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo, vai. É pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão, é pau no xerecão. As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão. As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão, vai. É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau no xerecão, vai pau no xerecão, é pau no xerecão, vai, é pau no xerecão, é pau no xerecão, vai, é pau no xerecão, é pau no xerecão, vai, é pau no xerecão, é pau no xerecão.